ընդհանրություն ԼՂ նախագահի մոտ։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը հյուրընկալել է Ստեփանակերտի 11-րդ ավագ դպրոցի աշակերտներին եւ ուսուցիչներին։ Թալիշն Արցախի հյուսիսային դարպասն է եւ այն վերականգնման փուլում է։ Հադրութի շրջանում շարունակում են գարնանացանի աշխատանքները։ Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված պատերազմական գործողությունների տարելիցի առնչությամբ հայտարարություն է տարածել Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Ամերիկահայերն ԱՄՆ կոնգրեսին կոչ են արել 40 միլիոն դոլար հատկացնել Հայաստանի տնտեսական օգնության համար։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Ապրիլի 5-ին եւ լույս 6-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 30 անգամ հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 300 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակոս Սահակյանն այսօր ընդունել է Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Ռոբերտ Այդաբիրյանին եւ նույն հիմնադրամի գործադիր տնորեն Վասպուրակ Կարապետյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, քննարկվել են ուսումնարանի գործնեությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Երկրի ղեկավարը գոհնակությամբ նշել է, որ Եզնիկ Մոզյան ուսումնարանն արդեն իսկ ձեռք է բերել հարգանք եւ ճանաչում որպես որակյալ արհեստագործական կրթություն տվող հաստատություն։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Ռոբերտ Այդաբիրյանն ասաց, որ Արցախի նախագահի հետ քննարկվել են նաև կրթօջախում իրականացված եւ նոր տեխնոլոգիաների կիրառման հետ կապված հարցեր։ Բարոն նախագահ լսեց իր հարցումներով պատասխանը եւ արդյոք եղավ գլավակույն ամփոփ ծևով դալ մեր գազիկը եւ մեր նահատանքը դպրոցի վերաբերյալ այս ոլորտը շնորհարության անսահման է հազար մեկ տարբեր մասնակցություններ կան, նոր տեխնոլոգիաներ կան, որոնք կարելի է դիրապետել, կարելի է սորվել, կարելի է տեղաբերել եւ այդ տեխնոլոգիաներուն կարեւորությունը շատ մեծ է մանավանդ այս աշխարհի մեջ ուր էներգիան այսքան սուղ է թանկ է դժվար է ունենալ այդ բոլոր տեխնոլոգիաները պետք է տեղավորենք օրինակի համար արևային տեխնոլոգիաները Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ապրիլի 5-ին խորհրդարանի նիստերի մեծ դահլիճում հյուրընկալել է Ստեփանակերտի Վիտալի Ջանգիրյանի անվան թիվ 11 ավագ դպրոցի աշակերտներին եւ ուսուցիչներին։ Ողջունելով հանդիպման մասնակիցներին, ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ խորհրդարանում parberabar կազմակերպում են նման հանդիպումներ հանրապետության տարբեր կրթության հաստատությունների աշակերտների եւ ուսանողների համար եւ հույս հայտնել, որ դրանք երկուստեք օգտակար կլինեն։ Հանդիպման ընթացքում Աշոտ Ղուլյանը ներկայացրել է Արցախի անկախ պետականության առաջին տարիներից սկսած օրենսդիր մարմնի անցած ճանապարհը եւ ունեցած հաջողությունները, անդրադարձել գործող խորհրդանի կառուցվածքին եւ բարձավանել օրենսդրական գործնեության առանձնահատկությունները։ Ազգային ժողովի նախագահն ընդգծել է երիտասարդ սերնդի դերը պետության զարգացման եւ հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում առավել մեծ նվաճումներ գրացնելու հարցում։ Այս համատեքստում կարևորվել է ընձեռնված հնարավորությունները ճիշտ օգտագործելու կարողությունը եւ ապագա մասնագիտության ընտրությունը որպես հետագա հաջողությունների երաշխիք։ Այնուհետև պատասխանելով աշակերտների հարցերին, Աշոտ Ղուլյանն անդրադարձել է համանդրական բարեփոխումների անհրաժեշտությանը, կատարված փոփոխություններին, ինչպես նաև Արցախի ներքին ու արտաքին քաղաքականության կարևորագույն հարցերին։ Ասկերանի շրջանի Հովսեփ Հովանի Յուրի Ջանգիրյանի անվան հիմնական դպրոցում տեղի ունեցել հուշարձան ցայտախբյուրի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Մրցույթը նվիրված է ապրիլյան քարորյա պատերազմում սողված տղաների անմար հիշատակին։ Միջոցառմանը ներկայ են դպրոցի ուսուցչական եւ աշակերտական կոլեկտիվները, համայնքի հասարակությունը ղեկավար Խաչատուր Պետրոսյանի գլխավորությամբ։ Բացման խոսքով հանդես եկավ դպրոցի տնօրեն Անահիտ Գրիգորյանը։ Ուրախալի է, որ մեր շարքերում այսօր ապրում են այնպիսի մարդիկ, ովքեր երադասում են բարոյական արժեքները, ու չխնայելով նույնիսկ օրվա վաստակը իրենց բարեգործ ձեռամբ հուշախբյուրներ, կոթողներ ու շարժաններ են կանգնեցնում։ Անցնելով բազմապիսի փորձությունների միջով մենք կարողացել ենք աշխարհին ապացուցել, որ անկոտրում է հայի ոգին, անպարտելի նրա ուժը, անգնահատելի նրա զավակների նվիրվածությունը։ Նրանք 18-20 տարեկան արժույթասիրտ քաջորդիները չերկնչեցին անարգ ոսոխի առնակալ աչքերից, ոչ էլ նրա ամենավերջին մահազդու զենքերից։ Նրանք այսօր հաղթանակած մեզ են նայում ամենավեհ բարձունքից եւ լուր, բայց շատ խոսուն հայացքով հասկացնում ապրողներիս։ Արցախը դու ես, պին կանգնիր նրա արյամ, սրբացածողին, ամուր անսասան պահիր պաշտպանիր այն։ Ուշախբյուրի տեղադրումը դպրոցի բակում իր մեջ մեծ խորհուրդ է կրում։ Մատաղստերին դիդաստրիակությունը սկսվում է դպրոցից, ու տարեստարի բարգավաճող Հովսեփավանում ներկա ու գալիք սերունդները մասշտապես կհիշեն Արցախի փրկության համար իրենց կյանքը զոհաբերած քաջորդիներին։ Դպրոցի աշակերտները հանդես եկան հայրենասիրական երկերի ու բանաստեղծությունների ազդեցիկ ու ոգեշնչող կատարումներով։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի Թալիշ գյուղը, որն ամենաշատն է տուժել 2016-ի ապրիլի 2-ին Ադրբեջանի ցավալած ագրեսիայից, կվերականգնվի ու կբնակեցվի։ Գյուղի վերականգնման գլխավոր ծրագիրը հաստատվել է ու աստիճանաբար իրացվում է։ Գյուղում Արցախի հանրապետության կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Լևոն Ապրեսյանի խոսքով գլխավոր ծրագրի համապատասխան ծրագրվում է ժամանակակից բնակարանների կառուցումը մոտ 120 ընտանիքների համար ապաստանների արկայությամբ։ Ըստ պանջարկի աճի բնակարանների քանակը կմեծանա։ Տների կառուցումը նախատեսվում է սկսել մոտ ապագայում։ Գյուղի տներում էլեկտրականություն կա, ճանապարհի շինարարություն է ընթանում։ Լուծում է տների ջրամատակարարման հարցը։ Սակայն այստեղ ինչպես սահմանամերձ գյուղերի մեծ մասում հողի մշակման խնդիր է ցակում հակառակորդի պարբերաբար գնդակոծությունների պատճառով։ Թալիշը մեր հյուսային դարպասն է եւ մենք պատրաստում ենք լիարժեքորեն վերականգնել այն։ Մտադիր ենք ավելի շատ բնակիչների ներգրավել։ Ծրագրում կա նաև ֆաբրիկայի կառուցում, գյուատնտեսական տարբեր ոլորտների զարգացում, նշել է Արցախի հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչը։ Հադրութի շրջանում շարունակում են գառնանացանի աշխատանքները։ Ինչպես հերախոսակապով հայտնել է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը, ընթացքում կկատարվի 1350 հեկտար գառնանացան մշակաբույսերի ցանց։ 2017 թվականի գառնանցյան մշակաբույսերի ցանկաշրջանարարության խթանման ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ տարող աշխատանքները հադրութի շրջանում տեսանելի են։ Գառնանցյանի աշխատանքների արդյունավետության բացահայտման նպատակով ընդունվել է վարչակազմի ղեկավարի որոշումը համայնքներից եւ անհատ հողօգտագործողին ստացված տեղեկությունների հիման վրա հայտ են ներկայացրել Արցախի գյուղատնտեսության նախարարություն, ցանկերի կատարելու համար ծերմերը ժամանակին ձեռք բերելու նպատակով։ Ծրագրում նախատեսված թեմերը տրամադրում են անհատույց։ Բանջարեղենի մշակությամբ զբաղվող անձանց անհատույց կհատկացվի 200.000 դրամ 1 հեկտարի հաշվով։ Կան դրան համաժեք ապրանքանյութական միջոցներ։ Շրջանում կկատարվի 1300 հեկտար գարանցա մշակաբույսերի ցանկ, որի համար վարելահողերը արդեն հերկված են։ 2017 թվականի ապրիլի 5-ի դրությամբ շրջանում կատարվել է մոտ 40 հեկտար կարտոֆիլի, 30 հեկտար բանջարաբոստանային կունտրաների ցանք։ Վարչակազմի ղեկավարի որոշմամբ հանձնարարվել է Ժողովրդական ողջունարարության օգտագործման բաժնին համայնքների ղեկավարներին ձեռնարկելու հնարավոր բոլոր միջոցները ժամանակին ներկրելու պահանջող սերմերը եւ գարնանցան ավարտել ագրոտեխնիկական սեփ ժամկետներով։ Միաժամանակ նրանց ուշադրությունը հրավիրվել է համայնքային ենթակայության հողերում մկնանման կրծողների վարակվածության վրա, որի ուղղությամբ անհրաժեշտ պայքարի աշխատանքներ պետք է տարվի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մոսկվան հույս ունի, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը կվերադառնան բանակցային սեղանի մոտ ու կվերսկսեն երկխոսությունը, որն ուղղված է կայուն կարգավորում ապահովելուն։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահ երկրների միջազգային կազմակերպությունների կողմից ձեռնարկվել են ակտիվ ջանքեր, որոնք ուղղված են հակամարտության գոտում իրավիճակի կայունացմանն ու խաղաղ գործընթացի առաջ մղման համար պայմանների ստեղծմանը։ Մասնավորապես այս թեմային են նվիրված եղել Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ գագաթնաժողովները, որոնք կայացել են 2016-ին Վեննայում ու Սանկտ Պետերբուրգում։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքը շարունակվում է բոլոր մակարդակներով։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի եւ միջազգային զարգացման նախարարության մամուլի խոսնակը ապրիլի 5-ին հայտարարություն է արել 2016 թվականի ապրիլին Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված պատերազմական գործողությունների տարելիցի առնչությամբ։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. Մեկ տարի առաջ դադարեցին ապրիլի 2-ից 5-ը Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված եւ տարածաշրջանի բնակչությանը վշտով համակած պատերազմական գործողությունները։ Որպես Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիան իր ռուս եւ ամերիկացի գործընկերների հետ մոբիլիզացրեց իր ուժերը մարտերը դադարեցնելու եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցությունները վերսկսելու ուղղությամբ։ Ֆրանսիան վերահաստատում է իր համոզմունքը, որ արկա ստատուս քվոն պաշտպանունակ չէ եւ որ հակամարտությունը չի կարող լուծվել ռազմական ճանապարհով։ Ֆրանսիան կոչ է անում կողմերին հարգել կրակի դադարեցման, վստահության մեխանիզմերի եւ բանակցությունները վերսկսելու մասին 2016 թվականի մայիսի 16-ի Վեննայի եւ հունիսի 20-ի Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներում ստանձնած հանձնառությունները։ Ֆրանսիայի Ալֆորվիլ քաղաքում հնչակյան կուսակցության Նազարբեկ երիտասարդական միության նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել 2016 թվականի ապրիլին Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված ագրեսիայի տարելիցին նվիրված միջոցառում։ Մասնակիցները հարգանքի турք են մատուցել ապրիլյան ագրեսիայի հետևանքով զոհված զինծառայողների հիշատակին։ Արարողության ժամանակ ելույթ է ունեցել Ալֆորվիլի քաղաքապետ Լուկ Կարվունասը, հայտնելով Արցախի հանրապետության քաղաքներից մեկի եւ Ֆրանսիայի Ալֆորվիլ քաղաքի միջև բարեկամական կապեր հաստատելու իր մտադրության մասին։ Երեք Ստեփանակերտի համար 1 մանկապարտեզում կայացել է միջոցառում նվիրված մայրության եւ գեղեցկության տոնին, պատմում է Վարսիկ Խարությունյանը։ Մոր ու գեղեցկության մեծարումը խորհրդանշող միջոցառումը կրել է ցաղիկներ մայրիկիս խորագիրը։ Ցերեկույթը հագեցած է եղել ասմունքի, երկի ու բարի, ինչպես նաեւ մանկապարտեզի սաների մայրերի մասնակցությամբ կազմակերպված խաղ մրցույթներով։ մանկապարտեզի սաները հանդես գալով ասմունքի երկի ու բարի գեղեցիկ կատարումներով եւս մեկ անգամ իրենց նվիրումն ու սերն են արտահայտել մայրերի նկատմամբ։ Մանկապարտեզի տնօրեն Ժաննա Գրիգորյանը շնորհակալություն հայտնեց փոքրիկներին դահլիճում գառնան ու զարթոնքի մտնոլորտ ստեղծելու համար։ Այս բալիկը ուսանողները իրենց ակտիվների հետ ներկայացրին հաճույք պատճառեցին այս ներխամբա ընթացքում այս շիանքը նվիրված է հետ այն հատվածներին տատիկներին քույրիկներին աշխարհում ամենագեղեցիկ ամենալավ բանը դա մայրն է եւ արժե աշխարհ նայում նրա գեղեցիկ աչքերին ու ասել Եթե շատ ենք դիմալի, դու ամենագեղեցիկն ես աշխարհում։ Իրոք, որ մեր փոքրիկները այսքան ներկայացրին, մայրիկների մասին շարժի մեր մայրիկները։ Մայրություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Հասմիկ Միքայելյանը, ով ներկա էր միջոցառմանը, շնորհակալություն է հայտնել համատեղ ջանքերով եւ մեծ սիրով կազմակերպված այս միջոցառման համար ու եւս մեկ անգամ շնորհավորել ներկաների մայրության եւ գեղեցկության տոնը, ցանկանալով առողջություն, երջանկություն եւ անսպար ժպիտ։ Ձեր բոլորի վրա կհանեմ։ Իսկ դուք, դուք Գնելու խոսքեր ասեցիք, ջերմ խոսքեր ներեցիք մեզ բոլորին ձեր սիրում մայրիկների, ձեր տակիների, դրա համար մենք անչափ շնորհակալ ենք, որ դուք կարողանում եք ուրախություն բերել մեր ծրերի գեղեցի Արցախի մայրերին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ամերիկահայերը ԱՄՆ կոնգրեսին կոչ են արել 40 միլիոն դոլար հատկացնել Հայաստանի տնտեսական օգնության համար։ Ամերիկայի հայկական համագումարի ղեկավար Բրայան Արդունին հատկացումների հարցերով ենթահանձնաժողովում ներկայացրել է հայերի հիմնական առաջնահերթությունները։ Նա մասնավորապես կոչ է արել Հայաստանին աջակցություն ցաբերել որպես փախստականների համար տարածաշրջանային անվտանգ գոտու 20 միլիոն դոլար հատկացնել Ռոյս Էնգելի խաղաղության աջակցության նախաձեռնության իրականացման 11 միլիոն դոլար Հայաստանի ռազմական օգնության 8 միլիոն դոլար Արցախի համար ինչպես նաև օգնություն ցաբերել Վրաստանի Սամսխե Ջավախքի տարածաշրջանի։ Հայոց ցեղասպանությունն ուսումնասիրող պատմաբաններին եւ հետազոտողներին այսուհետ հնարավորություն կընձեռվի օգտվել Վաշինգտոնի հայոց ցեղասպանության գրադարանի մոտ 5000 հրատարակությունից։ Ամերիկայի ձայնի հաղորդմամբ Վաշինգտոնում նախորդին տեղի ունեցել Հայկական ազգային ինստիտուտի հայոց ցեղասպանության գրադարանի բացումը։ Ներկայացված հայերեն եւ անգլերեն գրքերը չեն արտացոլում հայոց պատմությունն ու ազգային նկարագիրը, սակայն դրանք ցավալուն տեղեկատվություն են տրամադրում հայոց պատմության ամենացավալի իրադարձության ցեղասպանության մասին։ Հայկական ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Ադալյանը նշել է, որ գրադարանում ներկայացված է 5000-ից ավելի հրատարակություն, հույս ունեն թիվը մեծացնել։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը կառաջադիմի 18 տեղով FIFA-ի թարմացված վարկանիշային աղյուսակում։ Աշխարհի առաջնության 2018-ի ընտրական փուլում Ղազախստանին հաղթելու շնորհիվ Արթուր Պետրոսյանի թիմը միավորների քանակն ավելացրել է 113-ով։ Նոր աղյուսակում Հայաստանի ընտրանին զբաղեցնելու է 67-րդ տեղը։ Ապրիլի 10-ից 15-ը Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում տեղի կունենա բռնցքամարտի 2018 Դավիթ Կվաչաձեի անվան միջազգային մրցաշար, որտեղ Հայաստանը կներկայանա 8 մարզիկով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 16-ից 21 աստիճան տաքություն։